بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين تنمشكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي أسالنا سلام تم صلى الله عليه وسلم هتنبودي كرجيش شكراني الله سبحانه وتعالى kwa neema ambayo Allah ametujalia na neema ambayo Allah jalla wa ala ametujalia na ametuneemesha juu yetu neema ya kuwa ni ahlus sunna lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kuwa sisi ni ahlus sunna lakini ni tulabil ilm tunaihudumia ilmi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kikao hichi sitasahau kuwakumbusha hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hii hadithi ni bishara kwetu sisi ambao tumewacha majumba yetu tukaacha familia zetu tukaja kuketi katika kutafuta ilmu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna yeyote ambaye atakayeshika barabara ya kwenda kutafuta ilmu hajashika barabara isipokuwa kwa ajili ya ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutafuta ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia atamfanyia wepesi njia yake ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mimi na wewe leo Allah ametukirimu kwa hii neema yatosha hadithi hii kutofanya kwa tulabi ilmu manake watu wote watafuta uh, turuq tuwasiluhum ila aljanna njia ambazo zitawapeleka peponi kila mmoja kuna munfiq fi sabilillah anatoa natafuta kuelekea janna qaimul layl saimun nahar anataka kuingia janna lakini mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa bishara njia ambayo wengi hawawezi njia ya kukaa na kutafuta ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hiyo ni bishara ambayo huenda umezinduka nayo ama hujazinduka nayo Allah subhanahu wa ta'ala kupitia vikao hivi vya ilmu kupitia taab na shida za kutafuta ilmu Allah atatusahilishia njia yetu ya kuingia janna hadith ya Muawiya radhiyallahu الله Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mbora wenu ni yule ambaye ameisoma Qur'an sisi wakati tunatafuta ilmu ilmu ya kwanza ni ilmu ya qala Allah ilmu ya kwanza ni ilmu ya qala Allah sasa mtume SAW sallam anasema khairukum man taallama alqur'ana wa 'allama mbora wenu ni yule ambaye amejifunza Qur'an akaisoma Qur'an akasoma kwa shekhe akafahamu Qur'an na yeye akaisomesha ile Qur'an بعض المحدثين وعيب عليه baadhi ya wanazuoni wa hadith watu waliwadharau wakawatia dosari mwanazuoni amesoma ilmu anafaa asomeshe ilmu ya hadithi akawa hasomeshi yeye anawasomesha watoto Qur'an basi watu wakawamwambia vipi wewe watu wanasomesha ilmu wanataja ruwatul hadith wanazungumzia jarhu wa ta'dil wewe uko wapi na wewe ni mtu umesoma hiyo ilmu wakasema laula hadha alhadithi ma aq'adana lau kama si hadithi hii tusengeketi kusomesha watoto Qur'an khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama bora wenu ni yule aliyojifunza Qur'ani na yeye akaisomesha Qur'ani hiyo kwa hiyo kutafuta ilmu ni fadla adhim na Allah ametukirimu mimi na nyinyi kuwa ni tulabi ilmu Hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si kila mtu anapata neema hii na taufiki hii ya Allah. Ikiwa ndivyo hivyo kwamba Allah Jalla wa Ala ametujalia kusoma ilmu, basi hii ilmu ina njia zake. Hii ilmu ambayo tunaisoma ambayo min afdalil min afdalil ibadat wa afdal alqurbat ila Allah Jalla wa Ala iko na adabuha Kwa hiyo kwa kikao hichi kidogo tutazungumzia baadhi ya zile adabu ambazo wanazuoni wamezitaja katika vitabu vyao. Talibul ilm akishikana na hizo adabu, na zimetajwa ni adab lakini ni njia ambazo biduniha kad la tuhasil alilm, bila hizo njia unaweza hata ilmu au biduniha inaweza ikawa ilmu yako biduni baraka au biduniha inawezekana ikawa min alhalikina wa anta tadhunnu annaka min tullabil alilm nasallallahu Allah as-salamata wal afiyah الموفق من وفقه الله عز وجل kwa hiyo njia ambazo wanazuoni au adab ambazo wanazuoni wamezitaja miongoni mwa adabu za talibil ilm kila mwanafunzi anayesoma ilmu lazima ajitahidi kuwa na hizi adabu adabu ya kwanza ambayo wanazuoni wanaitaja al-ikhlas lillahi azza wa jal al-ikhlas lillahi azza wa jal kuisoma ilmu kwa ajili ya kutafuta ridha za Mola Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutakasa ibada ya kutafuta ilmu kwa ajili ya kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sio kupata radhi za watu, sio kupata manasib, sio tawalla alqadha. La, hapana. Kupata ridha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم katika hadithi maarufu ambayo sisi wote tumeihifadhi ambayo ni hadithi jullul ulama wameanza kutubahum fatahu kutubahum bihadha alhadith wamefungua vitabu vyao na hadithi hii akiwemo al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala akiwemo Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ameweka mlango fasl katika kitabu cha Al-Muhaddab lishirazi ameweka mlango ikhlasul amal lillahi azza wa jalla hadithi yenyewe ni hadithi innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قشير النسابوري نا الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن مغيرة بن بردزبة الجعفي مولاه هي حديث وجهت من حفاذي نهي حديث تويجوا حديث أمبايو ونزووني ومفنغوا في تبوفياو وهي حديث إمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أنا سيما لو ألفت كتبا أو لو, لو ألفت كتابا au lau sannaftu kitaban labada'tu bikulli babin min abwabihi bihadha alhadith lau kama ningetunga kitabu basi ningefungua kitabu changu katika kila mlango katika milango ya kitabu hicho kuanza kwa hadithi hii innamal a'malu binniya wanazuoni wanaeleza wanasema kwamba sababu ya baadhi ya wanazuoni kuanza vitabu vyao na hadithi hii ni kwa sababu ya kumfunza talibul ilmi na kumfahamisha kuwa hata shetani atamchezea talibul ilmi katika afdhalul ibadat ambao ni talabul ilmi kwa hiyo kumhuisha yule mwamu, a, a, yule talibul ilmi kwamba hata wewe usidhani kwamba hiyo kutafuta ilmu shetani hata kuchezea huenda sheitani akakuchezea katika talabi alilm ukapotea katika wale waliopotea najua kwamba uko kwenye talabi alilm basi ndio wanazuoni wakamkumbusha talibi ilmi kwamba anza au wakaanza vitabu vyao na hadithi hii kumbuka ya taliba ilmi hii hadithi innamal a'malu binniyat ndugu katika imani tumetoka mbali tumewacha majumba yetu tumewacha familia zetu kuja kutafuta hii ilmu shar'i wallahi shaytan anaweza kutuchezea na shaitan ako na madakhil anaweza kutuchezea hata katika ilmu shar'i lazima kila wakati tudhibiti nyoyo zetu tupambane na nafsi zetu kuhusiana na kuifanya nia zetu kuwa ni nzuri kuisoma ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mtanukuu baadhi ya maneno ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ameyataja anasema Sheikh ikhlasu niyati lillahi azza wa jalla kutakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala akataja shekhe aya ya Allah subhanahu wa ta'ala pindi aliposema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir lidhanbik anasema shekhe ametaja hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam man ta'allama ilman yubtagha أو يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أو كما قال Mtume sallallahu alayhi wasallam Sheikh anatukumbusha katika maneno haya akisema ameeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yoyote ambaye atakayesoma ilmu ilmu ambayo haisomwi isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye akabadilisha malengo akasoma ilmu hiyo la yataallamuhu illa liyusiba bihi ardhan min ad-dunya hasomi hiyo ilmu isipokuwa kwa ajili ya lengo kwa ajili ya matakwa kwa ajili ya ladha ya dunia lam yajid arfa aljannati yawm alqiyama pata harufu ya pepo siku ya kiyama huyu ni talib ilmi amesoma ilmu lakini nia yake haikuwa kusoma ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala amesoma ilmu kwa ajili ya malengo mengine amesoma ilmu illa liyuqal kwamba hadha alim hafidhun likitabillah na wallahi sheitani ametuchezea sana tulab alilm leo kam min tulab alilm asema mimi sitajwi sitajwi mbona watu hawanitaji na ana talib ilmi sitajwi sisikilikani la si lengo hilo la kusoma ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ili utajwe ili usikilikane si lengo lengo la kusoma ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyosema Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah raf'u al-jahli an nafsika thumma an ghairi kuondoa yale uliokuwa huyajui au ujinga wa nafsi yako na kumuondolea mwingine mimman haulaka minan nas watu wanaokuzunguka kuondolea ujinga hiyo ndo sababu ya kusoma umetajwa hukutajwa umezingatiwa katika jamii hukuzingatiwa hiyo si shughuli yako hiyo si wajibu wako wajibu wako ni kusoma ilmu leo kam minan nas anasema mimi naona kasionekani nipo lakini nipo sipo watu wataa hawanitaji kwamba ah, fulani yupo na yeye ah, ah, si lengo lengo wewe usome hii ilmu kwa ajili ya kuondoa ujahili ushauondoa ujahili wa nafsi yako lakini ikiwa ushauondoa ujahili wa nafsi yako ushawaondolea ujahili jamaa zako wa karibu kuna familia inakuhitajia kuna jamii yako inakuhitajia umeshafanya hivyo ka talibil ilm wako baadhi ya wanazuoni waliandika vitabu walipomaliza kuandika vitabu wakaviacha vile vitabu vikasomeshwa wakasomesha na vikaachwa vile vitabu vitabu hivyo leo mpaka leo vitabu hivyo bado sisi tulabil ilmi kila wakati twataka kuviona na kuviangalia lakini unaporudi katika kutubu tarajum kuangalia huyu mwanazuoni kuna vitabu vyaitwa kutubu tarajum yaandika historia za wanazuoni fulani aliishi wapi alikaa wapi alisoma wapi walimu wake ni kina nani sasa wako baadhi ya wanazuoni waliandika vitabu halafu kirudi katika kutubu tarajum la tujadu lahum tarajum aslan hawajulikani kama al-Imam al-Baiquni rahmatullahi alayhi hana tarjama hajulikani huyu mwanachuoni utapata tarjama yake ndogo sana hii inathibitisha sidqi ma kanu fi ukweli wa kuisoma ile ilmu وليسوم إلى علم كواجيل يا الله عز وجل فرفعهم الله عز وجل الله كوانينيوا na sisi leo tunasoma ilmu sanawat adida lakini hatupati ile ladha ya ilmu hatupati yale mafanikio makubwa ya ilmu laalla hadha nia zetu zimeharibika kwa hiyo kila tunapokutana tukahimizana kuhusiana na amalul qulub matendo ya moyo ikiwemo kutakasa matendo kwa ajili ya Allah azza wa jalla ni jambo la msingi sana na ni jambo ambalo analihitajia kila talibil ilmi moyo wako umesafika na ilmu ya Allah azza wa jalla Allah jalla wa ala anaeleza katika Qur'an akisema yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah jalla wa ala atawanyanyua watu miongoni mwenu watanyanyuka watakuwa ahlul ilmi alkibar watasoma ilmu lakini miongoni mwenu watanyanyuka na Allah jalla wa ala atawanyanyua watu hao hao hawakuwa waweza kunyanyuliwa na Allah isipokuwa baada ya mioyo yao kuwa mizuri na kutengeneza nyoyo zao ni wajibu wetu ni wajibu wako ya talib alilm ishike ikhlasi yako na Allah jalla wa ala sudda alayhi albab sudda ala ash-shaytan albab wa qul lahu alilm lillahi azza wa jalla walaysa li ahadin siwahu hii ilmu ni ya Allah jalla wa ala hakuna yoyote ambaye atakayekusababisha wewe kuiacha na kuliacha lengo hilo kuendea lengo jingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala mimi kwa nini nakita katika hapa au katika hii sehemu kwa sababu tumechezewa na sheitani sheitani anatuchezea sheitani yalabu bikum ya tulab alilm sheitani anatuchezea nasema mimi sina nafasi mimi nani sitambuliwi sitambuliwi siwekwi kwenye daraja yangu la talib alilmi hataki kutambuliwa akikutambua Allah jalla wa ala kafak inakutosheleza kukutambua Allah jalla wa ala ukaishi porini ukawasomesha watu ilmu fannasu stafadu mink watu wakafaidika na ilmu yako basi ujue Allah jalla wa ala atakutambua Allah atakusadikisha walidhalika wanachuoni wanasema alimun yuzakihi ilmahu mwanachuoni wa sunna mwanachuoni wa kweli itamtakasa itamtaja kwa wema ilmu yake kwa sababu yanshuru ilma laylan wa nahara yajtahidu fi talabihi laylan wa nahara lidhalika qalu anna al'alima yuzakkihi ilmahu sababu hiyo wanachuoni wakasema kuwa mwanachuoni inamtakasa inamzaki elimu yake kwa hiyo ifunge milango yoyote ambayo sheitani atakuingilia katika njia yako ya kuitafuta ilmu wallahi itafute ilmu kwa ajili ya Allah jalla wa ala itafute ilmu kutaka ridha za Allah subhanahu wa ta'ala usitafute ridha za watu usitafute manasib usitafute antudhkar watuqal hadha ma yufidu wa in afadaka fa inna faidataha la la takunu tawilan faida kasira hata kama watu watakutaja kwamba ah yule fulani mashallah amehifadhi amehifadhi la shak ukihifadhi vizuri watu watakutaja kwa uzuri kwamba mashallah yule talib ilmi lakini hiyo isikuchezee hiyo isikuchezee au isikuchezee kwamba sasa nikimaliza kusoma nitakuwa nani isikuchezee huja kuwa chochote lakini umesoma ilmu rafa'ta aljahl an nafsik umemridhisha Mola wako kwa hiyo tafuta ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala lidhalika talib alilmi ambaye nia yake ni kupata radhi za Mola wake يجتهد فيها ويبذل كل الغالي والنفيس على سبيله na anatoa kila jitihada yake ili aipate hiyo ilmu hii ni nasiha yangu ya tulab alilm tuzuie njia zote za sheitani katika kuifikia ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala talib alilm halalami halalami kwamba nimesoma lakini mbona kitu fulani sikipati talib alilmi halalami jua hayo basi iwe walalama kwamba kitu fulani sikipati iwe ni kitu cha akhira lakini maladhati dunia khalika anhu yaweke kando kabisa usiyezingatie kwa sababu wewe umesoma hii ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hiyo ni adabu ya kwanza hiyo ni adabu ya kwanza kwa hiyo ishikeni vizuri huu ndo msingi wa kwanza bali ni msingi wa kila matendo ya kheri mtu anatakikana atakase nia yake kwa ajili ya Allah azza wa jalla si kwa ajili ya kitu kingine si kwa ajili ya ridha ya mtu mwingine si kwa ajili ya kumfurahisha mtu fulani wa illa la sio sawa sawa haifai kuifunganisha ilmu ya Allah na malengo na maladhati ya dunia la pambana na nafsi yako nasema haya kwa sababu kuna haja ya mtu kufahamu lengo lako sisi hatuko kwenye kwenye hali moja tuko kwenye hali tofauti kuna yule atakayeweza kuhifadhi hadithi moja mwingine anaweza kuhifadhi hadithi mbili mwingine ataweza kuhifadhi hadithi tano mwingine ataweza kufikisha kusomesha darasa mbili mwingine ataweza kusomesha darasa tano Allah jalla waala haangalii kwamba huyu amesomesha darasa ishirini na yule amesoma darasa ishirini ah ah Allah jalla waala anaangalia nyoyo ya aliyosoma darasa ishirini na aliyosoma darasa mbili nyoyo zao hao wamesoma kwa ajili ya lengo gani wamesoma hawa kwa ajili ya lengo la kuniridhia mimi na kupata ridhaa yangu au wamesoma kwa ajili ya malengo yao mengine ikiwa umesomesha darasa ishirini na ukasoma darasa ishirini lakini kwa lengo silo la kumridhisha Allah lengo la wewe kutajwa lengo la watu kukusifia lengo la wewe ukitoka hapa uwe ni imam sehemu fulani au uwe ni khatibu sehemu fulani kwamba pale wamenambia nikisoma nitapata khatibu pale nitapewa nyumba hilo si lengo hayo siyo makusudio uliyoumbiwa ya talib alilm jamani mwanielewa mwaniangalia tu kwa hiyo jambo la kwanza ikhlas an-niyat lillahi azza wa jalla anasema Sheikh Ibn Uthaymeen ayanwi raf'a al-jahl an nafsihi wa an ghairihi mwanafunzi anayesoma ilmu anuie kuondoa ujahili kuondoa ujinga wa nafsi yake na kuondoa ujinga wa jamaa zake au watu wake wa karibu au mtu mwingine yoyote kwa sababu shekha anasema kwa sababu mwanadamu ameumbwa hajui lolote sasa kusoma ni sababu ya kukufanya kufahamu yale ambayo ulikuwa huyajui akasema amesema Allah jalla jalla waala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun subiri nitumie kwa neno hili tafsiri ya maneno nitumie kwa neno hili wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله brought you forth from the wombs of a mother knowing nothing and gave you heart and hearing and sight so that you might thank Allah subhanahu wa ta'ala والله أخرجكم من بطون أمهاتكم Allah brought you forth from the wombs of a mother knowing nothing and gave you sight and hearing so that you might thank Allah subhanahu wa ta'ala kisha shekh anasema qala al-imam ahmad rahimahullah amesema imam ahmad al-ilmu la ya'diluhu shay'in liman sahhat niyyatuhu elimu haifananishi na kitu chochote elimu itakuwa bora kuliko kitu chochote wala haiwezi kufanana na kitu chochote kwa yule ambaye nia yake imekuwa ni nzuri ana nia njema katika kuitafuta ile ilmu lakini ambaye atasoma ilmu kwa nia mbaya basi huyu ilmu haina kima elimu haina nafasi juu yake lakini atakayesoma ilmu kwa ajili ya ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala elimu itakuwa haina mathili haifananishi hiyo ilmu na kitu chochote qalu wakasema masahaba wakimuuliza mtume kaifa dhalika vipi hivyo ikiwa elimu kwa yule ambaye nia yake ni nzuri haiwezi kufananishwa na kitu chochote qal ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره pindi pale mtu atakaponuia kwamba kwa ilmu yangu hii ninayosoma nijiondolee ujahili yale mambo nilokuwa siyafahamu niweze kuyafahamu kupitia ilmu hii na kumwondolea mwingine ujahili basi hapo elimu hiyo haiwezi kufananishwa na kitu chochote kwa hiyo ni msingi madhubuti unaomsaidia talib ilmi kuweza kupata makana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tafuta nafasi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala usitafute nafasi kwa waja wachana na waja khalika ma'nas usiwazingatie waja watasema nini watakusifu watakuweka katika aya makana la taltafitu ilaiha ya talib alilm fa innaha zakharafatu dunya usizingatie watu watakuweka nafasi gani usizingatie hilo ndiyo leo kuna gogoro kwamba ah yule amepandishwa mbona yule yuwekwa kwenye daraja fulani na mimi nawekwa kwenye daraja hii mbona mimi situkuzwi mbona mimi sipewi fursa kama anapopewa fulani mbona mimi jamaa hata simu hawanipigii mbona wengine mashallah wapigiwa simu wafuatwa sio lengo jamani hapa tumechezewa na shaitani hapa sheitan anatuchezea tulabul ilm wallahi usitajwe na yoyote lakini waonaje hadith uh, uh, shekh wetu shekh Abubakar ametusomea majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ووناجه نعمة شرف هو الله مكتاجك وويل طالب العلم وانجين ونادامها فزنكتية لكن الله مكتاجك وويل طالب العلم وتاجوا قم بويل ميونغوني مواتو وليفونغ سفاري كنت كتفوت علم يا الله usiache hiyo ilmu usiache hiyo nafasi unakwenda sehemu nyingine ambapo utatajwa watudhkar watakunu laka makana lakini mbele ya Allah jalla waala utakuwa hivyo usiangalie waja zingatia yale ya Allah jalla waala tafuta ridha za Mola wako ya talib alilm anaendelea shekh kusema katika adab ya pili ambayo talib ilm inabidi awe nayo lakini lengo hili linatokamana na lengo lile lile la kwanza anayesoma ilmu kwa ajili ya Allah jalla wa ala na kwa ajili ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala basi atasimama kuihami sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala atasimama kuitetea sheria ya Allah azza wa jalla Sheikh anasema qala ibn Uthaymeen rahimahullah thumma innal bid'a البدع تتجد hakika ya bid'a kila siku zinakuja bid'a mpya فقد توجد بدعة ما حدث في زمن الأول zimepatikana bida ambazo hazikupatikana katika zama za kwanza wala tujadu fil kutubi wala bida hizo hazikupatikana katika vitabu fala yumkinu an yudafi'a anha illa talibul ilm haiwezekani kupambana na hizi bid'a kupambana na ahlul bid'a isipokuwa talibul ilmi ndio anayeweza kupambana na bid'a kwa hiyo anayesoma ilmu kwa ajili ya Allah basi atapatwa na ghira ya dini ya Allah azza wa jalla na ghira kubwa ni kuwa ukishasoma ilmu manake wewe utakuwa مدافع عن هذه الشريعة السمحة مدافع عن التوحيد مدافع عن السنة ومدافع عن أهلها ولو تكوى أكي نصور سنة أكي تتيا سنة أكي بمبانا نوات وبدع لكن إكيوة umesoma lengo lako si basi unawezekana wewe tuharibu ahla sunna kwa wewe daiman unapambana na ndugu zako katika sunna ahlul bid'a murtahun ma'ak wamepoa kabisa ahlul bid'a wamepoa lakini aliyosoma ilmu kwa ajili ya Allah azza wa jalla basi inakuwa mshale wake kwa ahlul bid'a mshale wake kwa waadui wa sheria ya Allah azza wa jalla haiwi mshale wake kwa ndugu zake haiwi mshale wake kwa ahlu sunna inakuwa mshale wake kwa ahlul bid'ah kwa hiyo leo unasoma hapa ili urudi nyumbani ukasimame ukainusuru sheria ya Allah azza wa jalla ukanusuru kitabu cha Allah azza wa jalla na pia ukainusuru sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni nani atakayesimama kwenda kuinusuru sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa si ahlus sunna ni nani anaweza kusimama kuinusuru sunna ya mtume ikiwa si ahlus sunna ikiwa si salafiyun ni nani wanayeweza kuinusuru sunna lau kanu fa'ilin lau kanu qa'imin lanasaru sunna lau kama ingekuwa wao ni wenye kusimama na kuitetea sunna wangesimama lakini hawakusimama na hawatasimama isipokuwa waliposimama ahlusunna waliposimama salafiyun kuinusuru sunna ya ahla sunna ya tulab alilm الناس محتاجين بنا watu wanatuhitajia السنة لابد أن تنصر sunna ni lazima itetewe na mtetezi wa sunna ni wewe sahib sunna kwa hiyo usichukulie hii ilmu ni kama machezo Sa, nichukulia ni vita na siraa baina ya ahlus sunna na ahlul batil pata na ghera ya kuinusuru sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam elekeza nia yako kwa Allah ili Allah akupe ilmu unayoitaka mlilie Allah azza wa jalla akupe ilmu ili usimame uinusuru sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala upate ridha za Allah subhanahu wa ta'ala ahlul bid'a hawachoki ahlul bid'a hawaketi ahlul bid'a kila siku wanazusha bid'a mpya lazima wapatikane mfano wake katika ahlu sunna ambao watapambana na bidhaa hizo kwa hiyo ahlu sunna wanaozingatiwa au ahlu sunna wanaokusudiwa ni sisi as-salafiyun kwa nini uwe na shaka kwa nini uogope katika kuichukua ilmu kwa nini shetani akuchezee katika njia hiyo kwa hiyo nasiha yangu kwa ndugu zangu ni kujitahidi kuisoma ilmu kwa kila juhudi kupambana katika kuisoma hii ilmu ili mradi tuweze kusimama na kuipambania dini ya Allah azza wa jalla يقول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد jambo لن أو لتات التمسك بالكتاب والسنة التمسك بالكتاب والسنة طالب العلم نلزيم lazima na Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam awe ni unmudhaj awe ni bora mfano unaopigwa katika kushikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam lakini kwanza kushikamana na Qur'an ya Allah azza wa jalla lidhalika ni aib wanazuoni wanasema ni aib Uh, kwa talib ilmi ambaye la yahfadhu shay'in min kitabi Allah au yalhanu fi kitabi Allah ni aibu kwa mwanafunzi anayesoma ilmu ambaye hafahamu Qur'an hajahifadhi kitu chochote katika Qur'an ni aibu kwa huyu talib ilmu ni lazima awe amehifadhi kitu katika kitabu cha Allah ni lazima awe ameondoa makosa yale ambayo ni makosa fahish katika kitabu cha Allah huyu ni talibi ilmi ambaye badala kila ma indahu huyu ni talibi ilmi ambaye amejitahidi katika kuisoma ilmu anahifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Ibn Uthaymeen anasema yajibu ala talib alilmi alhirs alayhi qira'atan wa hifdhan wa fahman wa amalan bihi inapaswa kwa mwanafunzi anayesoma ilmu kupupia juu ya kuhifadhi kitabu cha Allah au juu ya kitabu cha Allah katika kukisoma na kuhifadhi na kukifahamu maana yake wa amalan bihi na kukifanyia kazi fa innal qur'ana huwa hablullahi almatin jambo la aibu ikiwa talibul ilmi hajui Qur'an talibul ilmi hajui kusoma Qur'an au hajui maana ya Qur'an au yalhan ana makosa mabaya katika kitabu cha Allah ni aibu tengeneza ulimi wako fungua bongo lako kaa darasani usomeshwe kwa talqin ili ufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala huo ni msingi wa kwanza msingi wa pili ni sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kuzifahamu kuzisoma na kuzihifadhi sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kushikamana na sunna hizo za mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuzisoma kuzifahamu na kuzifanyia kazi sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo wewe talibul ilm unayesoma ilmu ni lazima uwe ni mfano bora watu wanapokwenda kuzika na wameingia makaburini na makaburi ambayo mazuri hayana miba wala hayana chupa wala hayana kitu chochote basi wewe talibul ilmi ndio mtu wa kwanza kuvua viatu vyako ili kuwaonyesha awamu muslimin kwamba hadhihi hiya sunna ndio mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim shay wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min uzur min awzarihim shay au kama qala alayhi salatu wassalam sanna fil islam ahya sunnatan kanat mayita amehuisha sunna ambayo ilikuwa imekufa watu hawaifahamu kwa hiyo watu wanapoingia makaburini wewe sahibu sunna ukanyanyua viatu vyako ukavivua ihtiraman lihaula kuwaheshimu ndugu zetu waliokufa kutokuwa kanyaga na viatu ukavua viatu vyako basi wewe hapa umeiadhimisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam umehuisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na nyingine katika sunna ambazo takadu an takuna mayita sunna ambazo watu wamezisahau talibul ilmi aliyosoma ilmu anakuwa ni mfano bora katika kuzifuata hizo sunna na kuzitekeleza jambo jingine atathabutu tathabbut wat-thabat anasema Sheikh Ibn Uthaymeen wa min ahammi al-adab na miongoni mwa adabu muhimu allati yajibu an yatahalla biha talib al-ilm ambayo yafaa ajipambe nayo mwanafunzi anayesoma ilmu atathabbut kuhakiki fima yanqulu min al-akhbar katika yale yanaomjilia katika habari watathabbutu fima yasturu min al-ahkam na kuhakiki katika yale yanayotokea na yanayopatikana katika ahkam talib alilmi la yatasarra fi alhukm mwanafunzi anayesoma ilmu hawi na haraka kutoa hukumu hawi na haraka kupokea habari mwanafunzi anayesoma ilmu anakuwa na makini katika upokeaji wa habari inapokujia habari kuhusiana na jambo lolote basi fa ya talib alilm la tarkusu ma rakisin usiingie ukacheza pamoja na wale watakaocheza katika hiyo habari thibitisha habari ifuatilie habari ikiwa haina manufaa huihitajii habari hiyo ipuuzilie habari hiyo lakini usizingatie habari hiyo nasiha yangu wa wanafunzi ndugu zangu msipokee tu habari kwamba kuna hivi mara hili laendelea likimaliza hili la jalile ah basi mimi nitaacha nitaondoka mimi usipokee kila habari inayokuja lakini usizingatie habari kwa msingi wetu wa kwanza kwamba wewe umekuja kusoma ilmu kwa ajili ya ridha ya Allah bado ridha ya Allah iko pale pale khalika ma'a naqilin kaa mbali na wale ambao wanaokuletea hizo habari kwamba wasikia bwana طالب العلم لا يذعن لا يذعن طالب العلم فيما يقال في الخارج asizingatie mwanafunzi anayesoma ilmu yale yanayosemwa nje nje huenda anasoma mambo mengi lakini je wewe unasoma ilmu nasoma ilmu unahifadhi unasoma kitabu cha Allah zile habari wingi wa habari hizo zinataka zikutoe wewe hapa zikuondoe katika lengo alafu siku mbili tatu utazifata habari zile uonekana mtaani wazunguka wenda huku ukirudi huku ustadhi vipi ah mimi siku hizi niko Kongoea ilikuwaje talib alilm kutoka kusoma ilmu pa Kongoea Kongoea si Kongoea sehemu sokoni lakini umesoma ilmu fika mahala kwamba alhamdulillah nimesoma ilmu natafuta riziki yangu nasomesha ilmu sehemu fulani khair fabiha wa ni'ma hiyo ndo furaha yetu na ndo furaha ya sunna na ndo furaha ya walimu na mashekhi zetu wao wanatoa na kujitahidi kila usiku na uchao hatusemi walimu wetu ni malaika la wao ni wanadamu yusibun wa yukhtiun lakini waweke katika manzila ahla sunna idha akhta salafi kifa muamalatuhu akikosea salafi na sio salafi tu eh, eh, ni sheikh min shuyukh ahli sunna shekhe katika mashaikh ahli sunna yultamasu lahu a'dhar akikosea mwanachuoni wa sunna dai katika maduati wa sunna anachukuliwa anapewa nyudhuru nyingi kwa sababu ni sahib sunna haina maana kosa halirekebishi linarekebishwa kosa kwa njia nzuri za heshima na adabu kwa hiyo leo baadhi ya wanafunzi haduna tathabut katika akhbar twapokea tu na kuna wale ambao Allah ibtalahum Allah amewapatia mtihani wana maradhi wao watafuta tu kila habari wazileta ya akhi khallika ma tulab alilm anta tasuddu an-nas an talab alilm كيف تكون أوزارك أمام الله عز وجل wewe unazuia watu katika kutafuta ilmu ah unasikia bana kuna hivi akimaliza hivi wasikia kuna hivi akimaliza maskini wawachanganya wale watoto wawatia maneno ah yuwakoroga hahifadhi sasa hajitahidi mbona wewe ah bana siwasikia bana kuna hivi na vile watakia nini hemu kuna haja ya kupitia siar za baadhi ya salaf walikuwa walipokuwa wakisoma ilikuwaje na mambo ya mtaani walipokuwa wakisoma ilmu ilikuwaje na mambo ya mtaani yani wale jamaa ah, wale ah, ah, salaf rahmatullahi alayhi kana kwamba walikuwa mai, mai yani kama wamekufa vile huma lakini kama wamekufa yani yale ya nje hawajui kabisa anakufa mtu baba yake anakufa mtu mama yake ametoka hakuna simu hakuna lolote amekufa mama yake amekufa baba yake amekufa huyu amekufa huyu maskini talibul ilmi hajishughulishi kabisa mpaka anamaliza kusoma ilmu anarudi kwao anapatia habari wasikia fulani alikufa fulani alituaga fulani aliugua fulani sasa hivi ni mgonjwa kwa hiyo mwanafunzi jitahadhari na wale watu wabaya waovu ambao wanaingia baina yetu kutuharibia kututoa katika lengo kwa kila wakati na hawatamaliza hawataishia hapo wallahi hawataishia hapo hata ukitoka zile kila wakali watakupa vile vile usitoke katika njia ya talabil ilm usiache njia hii nadhani time imeisha nimkaribishe Sheikh kulikuwa kuna al-asbabul mu'ina ala talab al-ilm lakini hizo inshallah tutaweza kuja kuzizungumza siku nyingine wakati utakapopatikana ah, kabla sijamaliza zahumullah khair ah, ikhwa na mashaikh tunawashukuru Allah wabariki kwa fursa hii walionipa lakini uh, tukiongozwa na shekhe wetu Ahmad al-Jazairi Sheikh Abu Hashim Bu Zainab na Sheikh abdullah jazahumullah khair khidma yao ni khidma uh, kubwa sana katika markaz kusimama kwa hiyo sisi wanafunzi kuwaheshimu mashekhe zetu na kuwapenda na kuwathamini hao mashekhe zetu tusipowathamini sisi hakuna atakayewathamini sisi tusipowapenda hakuna atake atake, atake lazima sisi tuwapende hawa mashekhe zetu jamii muadhamu ya watu hawawapendi hawakubali kwa sababu wao ni watu wanaosimama katika mstari wa haki na watu wa batil hawawapendi wawachukia watu wa batil wawarushia mishale watu huu sasa nyinyi au sisi watu wa sunna sisi ndio kuwatetea hawa mashaikh yadhani nyuma hapa siku mbili tatu mwaelewa kinachoendelea kule Tanzania Sheikh Abdul Fadhil hafidhahullah ta'ala yale machafu anayofanyiwa maovu anayofanyiwa wallahi yani lau subhanallah uko wewe ndio kwenye nafasi ya Abdul Fadhil basi mtu anaweza akasema nawacha hii dawa kama dawa yenyewe ni hivi basi nawache wallahi ahlul bid'ah hawachoki kila siku wa mtuhumu shekhe kila siku watengeneza katika mitandao kueneza ili mradi kumharibia nafasi yake aonekane hana maana katika jamii lakini anayemweka na kumfanya mtu kuwa ni ana maana ni Allah jalla waala si wao kwa hiyo sisi ndo kusimama kuwatetea hawa mashairi tunaposimama na sisi pamoja na wale wabaya tukacheka na wao tukawafurahia na tukawaambia mtuambieni yaani kuna nini basi tunakuwa tunaharibu tunaharibu dawa yetu na tunapoteza jambo letu na mustakbali wetu kwa haya machache Allah wajalie na awabariki Allah khairan wa barakallahu fikum والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم